الرحمن الرحيم الفصل الثاني الدليل الثاني السنة رسیدیم به فصل دوم فصل دوم باب دوم البته فصل دومش دلیل دوم سنت هست یعنی بعد از قرآن کریم سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم تعریف السنه شماره 81 به تعریف سنت میپردازد و سنت فی اللغة عبارة عن الطریقة المعتادة المحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها میگه سنت در لغت عبارت از اون راهی هست روشی هست که اعتیادی و تکراری هست که برش محافظت میشه و اون کار هم به موجبش تکرار میشه و سنت الانسانی و سنت الانسانی طریقته التي يلتزم بها فيما يصدر عنه ويحافظ عليها سواء أكان ذلك فيما يحمد عليه أو يذم و سنت انسان ببینید داره لفظ سنت رو توضیح میده الهاز لغوی میگه موقعی که میگه سنت انسان آقا سنت زید یا سنت بکر منظور همون روشش هست که بر اون پایبندی داره در اون کاری که ازش صادر میشه و بر اون کار محافظت میورزه حالا چه اون کار از اون کارایی که پسندیده هست چه از اون کارایی که به خاطرش مورد مذمت قرار میگیره ولی کاری که شخص او رو دائم و به شکل پیوسته ادامه انجام میده و برش پایبنده میگن سنت فلان انسان ها یعنی روشش یعنی چیش؟ بله و فی اصطلاح الاصولیین السنت ما صدر عن النبي صلی الله علیه وسلم غیر غیر القرآنی میگه من قول او فعل او تقریر اما معنای اصطلاحی سنت چه هست دقت داشته باشید میگه سنت در اصطلاح اصولیین آنچه که از پیامبر گرامی اسلام صادر شده باشد البته جز قرآن حالا اون قولی باشه یا فعلی باشه یا تقریری باشه فرقی نمیکنه از این ستا هر چیزی که از رسول خدا صلی الله علیه و صادر بشه بهش میگن سنت تقریر یعنی کاری که جلوی پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم انجام بگیره و چیزی نگه شخصی اومده جلوی پیغمبر یک عملی رو انجام داده و پیغمبر گرامی اسلام اون کار رو انکار نکرده این هم جز سنته چون اگر اگر جایز نمی بود اونو چیکار میکرد؟ انکارش میکرد پس تقریر رو نمیگن یعنی آقا تقریرش کرده اونو تایید کرده اونو انکار بله پس چه قول باشه یعنی سخن خودش چه فعل به پیغمبر باشه چه تقریر باشه فهی به هذا الاعتبار دلیل من ادله الاحکام میگه سنت از این اعتبار از این زاویه دلیلی از ادله احکام هست و مصدر من مصادر التشریع و مصدری از مصادر چه هست تشریع قانونگذاری شرعی از مصادر شریعت هست بله پس این تعریف اصطلاحی سنت بود آنچه که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم صادر شده است چه قول باشه چه فعل باشه چه تقریری باشه یعنی جلوش انجام گرفته زمانش انجام گرفته خبر داشته و اونو انکار نکرد هشتاد دو از سنت مصدر للتشریعی میگه سنت مصدر تشریح هست آقا مصدر قانونگذاری شرعی هست مصدر حلال و حرام هست مصدر مسائل شرعی است آه اول وقد دل على ذلك الكتاب والاجماع والمعقول دلالت میکنه بر این که سنت مصدر تشریعه دلالت میکنه خود قرآن قرآن ما رو میگه که آقا سنت رسول الله مصدر تشریعه اجماع هم همینو میگه و عقل هم همین چیزو میگه خب اگر ما سنت رو نپذیریم خیلی از اجمالات قرآن رو چطوری حل میکنیم عاقلانه دیگه نیست بله اولا الکتاب اولا میخواد از قرآن رو بیاره که قرآن چه جاهایی دلالت بر این میکنه که سنت حجت است پس دلیل اول قرآن برای حجت بودن سنت دل الكتاب على أن, أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع مبناه الوحي دل الكتاب على أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع مبناه الوحي میگه قرآن کریم دلالت بر این میکند آنچه را که پیامبر گرامی اسلام به شکل تشریع در اون مورد سخن گفته مبنایش وحی بوده است مبنایش چه هست؟ بر اساس وحی بوده است خداوند میگه که ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن ال همراه شما پیامبر شما گمراه نشده است هر سخنی که میگوید از هوا نیست این هو الا وحی یوحا سخنی که میگوید چه هست وحی هست وحيث أن القرآن واجب الاتباع لأنه من الله فكذا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن معناها وهو المقصود بالكلام من الله أيضا لقد داشته باشید ميجي أزان آن جایی قرآن واجب است زيرا از جانب الله هست پس همچنین اقوال رسول کریم صلی الله علیه و سلم معنایشون از جانب خداوندن پس همچنین اقوال رسول الله چه هستند واجب الاتباع هستند همانطور که قرآن کریم به این خاطر که از جانب پروردگار است واجب الاتباعه اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم معنایشون که اصل در کلام معنای دیگه معنایشون از جانب که هست از جانب الله پس اقوال رسول هم سنت رسول هم چه هست؟ این یک دلیل با اعطى الله نبيه وظيفة البيان لمعاني القرآن والشرح والشرح لأحكامه المجملة میگه الله متعال وظیفه بیان معانی قرآن را و وظیفه شرح احکام مجمل قرآن رو به کی داده است به پیامبرش قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ذکر را بر تو نازل کردیم تا بیان کنی برای مردم آنچه را که بر تو نازل می شود آقا وظیفه بیان وظیفه کیه رسول الله صلی الله علیه و سلم فیکونه بیانه فیکون بیانه متمما للقرآن میگه بیان رسول گرامی اسلام متمم چه هست قرآن هست و وضروريا لاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة المطلوب فتكون دليلا من أدلة الأحكام میگه همچنین ضروري هست براي گرفتن حكم شرعي و شناخت چيز مطلوب پس در نتيجة بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلي از ادله احكام هاست جيم النصوص الكثيرة جدا الواردة في القرآن التي تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة والالتزام بها واعتبارها مصدرا للتشريع واستفادة الأحكام منها وقد جاءت هذه النصوص بأساليب متنوعة وصيغ وصيغ مختلفة میگه که نصوص بسیار زیادی که در قرآن کریم وارد شدند به شکل قاطعانه دلالت بر لزوم اتباع سنت میکنند و ملتزم بودن به سنت و دلالت بر این میکنند که سنت مصدری از مصادر تشریح هست و استفاده کردن احکامات از سنت دلالت بر این میکنند که احکامات از سنت چی میشه؟ استفاده بشه گرفته بشه و این نصوص که دلالت بر این میکنند که سنت اتباع بشه مصدره میگه این, این نصوص با اسالیب متنوع و با سیغای مختلفی در قرآن کریم وارد شده اند پس اولین دلیلی که میگه آقا سنت حجت است قرآن کریم است ثانیا الاجماع دومین دليل چیه؟ فقد اجتمع المسلمون على عهد النبي وحتى يومنا هذا على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية وضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية والعمل بمقتضاها ميجي اجماع كردان مسلمانان الزمان رسول گرامی اسلام الله عليه وسلم تا امروز بر واجب بودن گرفتن بله احکاماتی که در سنت آمدند اجماع از زمان رسول گرامی اسلام تا امروز وجود دارد که واجب است که ما اون احکاماتی رو که در سنت اومدن چیکارشون کنیم قبولشون کنیم بگیریمشون بله صد درصد این کتاب خوب یک کتاب های معتبر در نزد دانشگاه های دنیا تدریس میشه آقا این دکتر زیدان کتابش در دانشگاه های ایرانی از کردستان بگیر تا بلوچستان ما در اکثر مدارس جز مناهجه همین مدرسه که شما پاری بوده جز منهج انتی کردستان جز منهجه خارج از ایران خیلی از جاها هم جز چیه؟ بله من منهج دیز قبل از نوشتن کتاب اصلا بنیان گذاری میکنه خب خدای دو قدیمی دانشگاهی نه مدارسی که تازه بنیان بودن چون بله، کتاب بله. ساده ای بله. بله خب دقت داشته باشید میگه اجماع کردن مسلمانان از زمان پیامبر گرامی اسلام تا به امروز بر واجب بودن گرفتن احکامی که در سنت نبوی صلی الله علیه وسلم آمدند و ضرورت رجوع کردن به سنت نبوی برای شناخت احکام شرعی و عمل کردن به مقتضای سنت نبوی آقا ما باید با آنچه که سنت اقتضا میکنه مثل قرآن باید بشی کنیم کنیم بعد از که ثابت شد این سنت از سنت های صحیحه از احادیث چیه؟ احادیث ضعیف دیگه حجت نیستن بله ثالثا المعقول سومین چیزی که به ما میگه آقا سنت حجت است عقل ثبت دلیل القاطع أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ومعنى الرسول هو المبلغ من الله ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته والانقياد لحكمه وقبول ما يأتي به وبدون ذلك لا يكون للإيمان به معنى ولا ولا تتصور طاعة الله والانقياد إلى حكمه المخالفة لرسوله دقت داشته باشید میگه با دلیل قاطع ثابت است که محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله هست و معنای رسول بودن این است که محمد مبلغ هست از جانب الله یعنی آقا به ما میرساند بله, بله. به ما احکاماتش الله رو میرساند و مقتضای ایمان آوردن به رسالت پیامبر گرامی اسلام به رسول بودن پیامبر گرامی اسلام همین که باید اطاعتش کرد مقتضای ایمان آوردن به رسالت پیامبر گرامی اسلام همینه که باید از او چکار کرد اطاعت کرد باید تسلیم حکمش شد باید آنچه رو که آورده قبول کرد و بدون این ایمان معنا ندارد اگر انسانی این چیزها رو نپذیره ایمان بدونشون معنا خب تو بگی من پیغمبر رو قبول دارم این حرفاشو نمیپذیرم خب این ایمان معنی داره آقا معنا ندارد و متصور نمیشه اطاعت الله بدون ایمان و همچنین انقیاد تسلیم شدن به حکمش با مخالفت به پیغمبرش دقت کنید حرف آخر رو میگه نمیشه اطاعت الله و تسلیم شدن حکم الله رو تصور کرد همراه با مخالفت با رسولش اگر کسی اومد با رسول گرامی اسلام مخالفت کرد آیا میشه گفت که این آقا داره اطاعت الله میکنه؟ نه همچنین معنای متصور نمیشه بله پس تا اینجا کار ما خوندیم چی رو خوندیم؟ بله بله